Thank you. Thank you. What a great day in Poland. Co za wspaniały dzień w Polsce. We are so incredibly excited about this. Jesteśmy tak niesamowicie podekscytowani tym. You are in a worldwide business. Wy jesteście w biznesie światowym. And your excitement is going to explode today. I wasze podekscytowanie dzisiaj wręcz eksploduje. In just a moment I'm going to introduce Amy to you. Za chwileczkę przedstawię wam Amy. And you will love hearing from her. I będzie się wam bardzo podobało usłyszenie but, jej. But before I do that, ale zanim to zrobię, I want to introduce someone else. Chcę przedstawić jeszcze kogoś innego. We have our daughter Allison with us today. Mamy dzisiaj z nami naszą córkę Allison. And she wanted to come here with all her heart i chciała z całego serca przyjechać tutaj z nami. She's grown up in the business. Ona wyrosła w tym biznesie. When she was eight years old, gdy miała 8 lat, Dexter Yeager challenged her to have a business. Dexter Yeager wyzwał ją, aby miała swój własny biznes. And for years Dexter has called her on the phone. I przez całe lata Dexter do niej dzwonił. And prayed for her. I modlił się za nią. And inspired her. I inspirował ją. She has grown up with this great business. Ona wyrosła z tym wspaniałym biznesem. And she loves the business all over the world. I kocha ten biznes na całym świecie. And I want you to meet Allison. I chcę, żebyście poznali Allison. All right, come on out. Chodź tutaj. Cześć wszystkim! Zapal się! Zapal <laughs> się! Fire up! It is so great to be here. Jest tak wspaniale, że tutaj mogę być. We're having so much fun and we love the people so much. Świetnie się bawimy i bardzo kochamy ludzi. I am so glad you all are in this business. Jestem tak szczęśliwa, że wszyscy jesteście w tym biznesie. This is not only great for you but for your families as well. Nie jest on dobry tylko dla was, ale również dla waszych rodzin. So go diamond real quick and I can't wait to spend time with all of you. szybko musicie zostać diamentami, bo się nie mogę doczekać, żeby z wami spędzać czas. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. We love you. Kochamy was. And now it is my great pleasure a teraz moją wielką przyjemnością jest my wife Amy. Prze przedstawić moją żonę Amy. Słuchajcie, to jest najbardziej ekscytująca chwila dla mnie. Thank you, thank you. Dziękuję, dziękuję. Thank you for your smiles. Dziękuję za wasze uśmiechy. And for all graliśmy. Tak bardzo dobrze się bawimy. Jedliśmy wspaniałe lody z czekoladową polewą. I białe ciasta i ciemne ciasta czekoladowe. I były bardzo dobre jabłeczniki z lodami dodatkowo. But up until last night my very favorite thing ale muszę wam powiedzieć o mojej najbardziej ulubionej rzeczy. Has been your wonderful soup with the little dumplings in it. Do wczoraj wieczorem to była zupa z kołdunami. Everybody I've seen, I've said we need to start piping that to the United States. Wszystkim, których spotykałam, mówiłam, że trzeba to będzie rurociągiem przysyłać do Stanów dla But We just have to figure out how to get the dumplings through the pipe. Tylko jeszcze nie wiemy, jak te kołduny przez tą rurkę przepychać. But ale wczoraj miałam zupełnie nowe doświadczenie. I słuchajcie, to w ogóle zmieniło moje życie. Dostałam takie malutkie czekoladowe kule armatnie. Słuchajcie, do nieba się idzie, jak się tylko zęby zatopi. So no, I have a purse full of those. Teraz mam ciężką torebkę pełną tych kulek. Ponieważ chcę zabrać Polskę do domu do wszystkich moich przyjaciół. I myślę, że to jest jeden z najlepszych sposobów, żeby im pokazać, jak cudowny to jest kraj. But we've had a great time already. I love seeing all your signs. I już do tej pory cudownie się bawiliśmy i kocham te wszystkie wasze znaki, które tutaj powiesiliście. I wiem, że one dla was reprezentują wasz dom. I że marzenie jest żywe w całej Polsce. Gdy patrzę na wasze twarze, to wiem, że jesteście liderami w Polsce. I wy macie marzenie, przyszłość i mm, żywą nadzieję. I jestem tak podekscytowana myślą, co ten następny rok wam jeszcze przyniesie. Isn't it awesome that even the auditoriums can can hold the dream. Enough people are here. Czyż to nie jest niesamowite, że to audytorium może utrzymać marzenie tak wielu ludzi, którzy tutaj są? I've just been surprised that the roof stays on. Ja jestem w ogóle za, zadziwiona, że ten roof nadal się utrzymuje. Tak się utrzymuje. Z, taką, z takim entuzjazmem. But Ron has so much he wants to give you today. Ale Ron ma tak wiele do przekazania wam. And I just wanted to help your dreams come true. A ja chcę pomóc wam, żeby wasze marzenia się spełniły. So how many of you have your papers? Ilu z was ma kartki papieru? And oh, Hannah has hers right front row and your pens. Hannah ma swoją Great, i długopis. Good. Czy wszyscy well, też? Ron has 39 points this morning. Ron ma dla was 39 punktów dziś rano. So get every of them. Zatem zapiszcie każde słowo. And grow and keep the, the dream alive. Zatem rośnijcie i trzymajcie swoje marzenie żywym. And we can't wait to have you come over to the States. I nie możemy się doczekać, żebyście do Stanów and przyjechali. We'll give you some of our chocolate, okay? I damy wam nasze czekoladki wtedy, dobrze? We love you. God Kochamy bless was. You. Niech was Bóg błogosławi. Thank you, honey. We are so grateful Jesteśmy tak wdzięczni to two very special friends of ours today. E, naszym dwóm bardzo specjalnym przyjaciołom dzisiaj. This is a man and woman we have great respect for. To jest mężczyzna i kobieta, dla których mamy wielki szacunek. This is a man and woman Dexter Yeager has great respect for. To jest mężczyzna i kobieta, dla, dla których Dexter Yeager ma wielki szacunek. I am grateful to our friends Don and Hannah King. Jestem wdzięczny naszym przyjaciołom Donowi i Hanie King. For beginning the process of getting us to Poland. Za rozpoczęcie tego procesu sprowadzenia nas do Polski. You have great leaders in Don and Hannah King. Macie fantastycznych liderów w Donie i Hanie King. And through them we have met so many wonderful Polish leaders. A dzięki nim poznaliśmy tak wspaniałych wielu polskich liderów. Big and Sophie and all the other leaders have been fantastic. Zbyszek i Zosia i wszyscy inni liderzy byli fantastyczni. And we have already felt a great love for Poland and the Czech Republic and this whole part of the world. I już w tej chwili czujemy wielką miłość dla Polski, dla Czech i dla tej całej części świata. And I believe that Poland will become the amazement of the world in its economic accomplishments. I ja uważam, że Polska stanie się zadziwieniem świata, jeśli chodzi o jej zdobycze ekonomiczne. The whole world will watch you. Cały świat będzie was obserwował. And this Amway business will help you be great. I ten biznes Amway pomoże wam być wielkimi. You will build your future, your dream and your income. Zbudujecie waszą przyszłość, wasze marzenie i wasz dochód. You are beginning the greatest days of your life. Zaczynacie w tej chwili najwspanialsze dni waszego życia. We in America have watched Poland for many years. My w Ameryce obserwujemy Polskę od wielu lat. And we know of the struggles and battles had. I wiemy jakie bitwy, jakie wojny musieliście przejść. And we are so proud of you i jesteśmy z was bardzo dumni. We in America honor you in Poland. My w Ameryce szanujemy was we, w Polsce. And we are proud of your accomplishments. Składamy wam hołd i jesteśmy dumni z waszych osiągnięć. And we are excited because your accomplishments are going to get bigger and bigger. I jesteśmy dumni, ponieważ wasze osiągnięcia będą coraz większe i większe. I am particularly excited because of the information you're about to hear. A ja jestem szczególnie podekscytowany ze względu na informację, którą właśnie usłyszycie. My purpose today is very simple. Mój, moja misja dzisiaj jest bardzo prosta. I want to get rid of all your doubt about this business. Ja chcę, abyście się pozbyli jakichkolwiek wątpliwości, jakie macie na temat tego biznesu. You should not have any doubt. The business is obviously great. Nie, nie powinniście mieć żadnych wątpliwości, bo to jest oczywiste, że biznes jest wielki. But just in case any of you have even a small doubt. Ale w razie czego, jeśli ktokolwiek z was, z was ma jakieś małe wątpliwości. Even that little doubt is about to be destroyed. Nawet te niewielkie wątpliwości będą zniszczone za chwilę. And by the time I finish today. I w momencie kiedy dzisiaj skończę. Your belief level will be going higher and higher. Wasz poziom wiary będzie się wznosił i wznosił. Because I'm going to demonstrate ponieważ ja zademonstruję how your business, jak twój biznes this business, ten biznes is a part of a worldwide movement jest częścią światowego ruchu that is changing business forever. który zmienia biznes na zawsze. You are right now in the business of the 21st century tej chwili jesteście w biznesie XXI wieku. You are learning through the Jaeger system. Uczycie się poprzez system Jaegera. How business will be done all over the world. Jak będą przeprowadzane interesy, biznes na całym świecie. And you're becoming experts and professionals now. I wy stajecie się ekspertami i profesjonalistami w tej chwili. W one of the great business ideas of all time w jednym z najlepszych biznesowych pomysłów wszystkich czasów. Let me explain what I'm going to do. Pozwólcie, że wyjaśnię, co mam zamiar zrobić. For the next few minutes, Przez następnych parę minut I'm going to describe to you opiszę Wam 20 major events or trends 20 głównych wydarzeń lub trendów, które na zawsze zmieniły świat biznesu. I ze względu na te zmiany, This business is doing better and better. Ten biznes y, ma się coraz to lepiej i lepiej. Now many of these changes or trends Wiele z tych zmian czy trendów, many of these dramatic events, wiele z tych dramatycznych wydarzeń, you will immediately recognize. natychmiast rozpoznacie. Some of what I will say, niektóre z rzeczy, które powiem, you already know. wy już wiecie. But I want you to do something very important. Ale chcę, abyście zrobili coś bardzo ważnego. I want you to listen to everything I say. Chcę, żebyście wysłuchali wszystkiego, co everything. mówię. Everything. Wszystkiego. And when you get the whole picture. I kiedy już zdobędziecie całkowity obraz, będziecie wiedzieli dlaczego. Nie powinniście nigdy mieć żadnej wątpliwości na temat tego biznesu. Now, as I told you a moment ago, jak już powiedziałem wam chwilę temu, some of my points are familiar, niektóre z moich punktów są wam znajome, but they all are important. ale wszystkie są ważne. The first major event or trend Pierwsze wielkie wydarzenie czy trend, that has changed world business since 1992, który zmienił świat biznesu od 1992 roku, is you are with in your Jest to coś, czego jesteście bardzo, bardzo świadomi tutaj w tym kraju. It is the breakup of the former Soviet Union. To rozpad byłego Związku Radzieckiego. The breakup of the former Soviet Union has changed business opportunity in this part of the world. Rozpad Związku Radzieckiego zmienił szanse biznesowe w tej części świata. A new wind of freedom has blown through Poland. Przez Polskę przewiał nowy wiatr wolności. There is new opportunity for your dreams to actually happen. Jest nowa szansa na to, aby wasze marzenia naprawdę się spełniły. There is a great growth of opportunity here. Jest wielki wzrost szans właśnie tutaj. The breakup of the former Soviet Union has changed everything. Rozpad byłego Związku Radzieckiego zmienił wszystko. Because of that breakup, z powodu tego rozpadu, there is always a time Zawsze jest taka pora. And I'm going to use a big word here. I tutaj użyję wielkiego słowa. There is always a time of destabilization. Przychodzi pora destabilizacji. A time of uncertainty and insecurity. Okres niepewności i braku zabezpieczenia. But destabilization ale destabilizacja and uncertainty and i, insecurity i niepewność i brak zabezpieczenia also brings something great również przynoszą ze sobą coś wielkiego. They bring opportunity przynoszą szansę, to be better, aby być lepszym, to change. aby się zmienić. And that is your opportunity today. I to jest twoja szansa dzisiaj. You cannot fail to build this business. Nie może ci się nie udać budowanie tego biznesu. To, tego typu biznes jest nadzieją Polski. Because it teaches people to win ponieważ on uczy ludzi jak wygrywać. It gives you the tools to use. Daje ci narzędzia, których możesz użyć. It gives you the way to be free. Daje ci sposób na bycie wolnym. The first major change. Pierwsza wielka zmiana. Is the breakup of the former Soviet Union. To rozpad byłego Związku Radzieckiego. Number two. Numer dwa. Closely related to the first. Bardzo blisko um, tego pierwszego się znajdujący. Is the end of the former conflict between the United States and the former Soviet Union. To koniec byłego konfliktu konfliktu między byłym Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. This, this great conflict was known as the Cold War. Ten wielki konflikt był znany pod nazwą zimnej wojny. And because that has now finished, I dlatego to się, że to się już skończyło. A great change has come over all of Europe. całą Europą, całą Europę przyszła wielka zmiana. There is a new hunger for business. Jest nowy głód biznesu. In the NATO countries in Western Europe w krajach NATO w Europie Zachodniej, Germany, France, Belgium, w Niemczech, Francji, Belgii and other countries, i innych krajach, the military is getting smaller and smaller. Armie się zmniejszają i zmniejszają. Because the Cold War is over. Dlatego, że zimna wojna jest skończona. And tens of thousands of soldiers I dziesiątki tysięcy żołnierzy are looking for ways to make money. Szuka sposobu zrobienia pieniędzy. And that creates more opportunity. A to stwarza więcej szans. You have the opportunity now to have business in every country. Macie w tej chwili szansę posiadania biznesu w każdym kraju. Wszystkie kraje otaczające was są szeroko otwarte. A te, które jeszcze nie są, będą szeroko otwarte. can build a world from Poland. Możesz budować biznes światowy z Polski. You can have freedom you never imagined. Możesz mieć wolność, jakiej sobie nigdy nie wyobrażałeś. The breakup of the former Soviet Union. Rozpad byłego Związku Radzieckiego. The end of the so-called so-called Cold War. Koniec tak zwanej zimnej wojny. Has blown open incredible opportunity. Otworzył na oścież niesamowite szanse. Number three. Numer trzy. Number three, the trend that I'm going to mention now Numer trzy trend, który teraz wspomnę, has to do with the nation of Japan. ma do czynienia z narodem Japonii. For a number of years, Przez wiele lat the Japanese economy has been one of the greatest on earth. Jap e, ekonomia japońska była jedną z największych na świecie. But Japan is in trouble. Ale Japonia jest w kłopotach. For the last four years, przez ostatnie cztery lata, the Japanese stock market has been wildly up and down. Giełda japońska zachowuje się dziwnie, spada z góry w dół. There is great insecurity in Japan. Pojawiła się wielki brak, pojawił się wielki brak zabezpieczenia w Japonii. In 1929 in the United States, w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych, our American stock market collapsed. Nasza amerykańska giełda padła. And a terrible economic depression occurred. I po pojawiła się ogromna ekonomiczna depresja. That was a disaster for the whole world. Która była katastrofą dla całego świata. For the last three years, przez ostatnie trzy lata the Japanese stock market japońska giełda has been operating on the same levels operuje na takich samych poziomach as the United States did in 1929. jak amerykańska w 1929 roku. If the Japanese stock market collapses, jeśli japońska giełda padnie, there will be an economic shockwave that will reach Poland pojawi się ekonomiczna fala szoku, która dojdzie również do Polski. And every other country in the world. I do każdego innego kraju na świecie. This is very important. To jest bardzo ważne. Remember this. Pamiętajcie o the tym. World economy today Światowa ekonomia dzisiaj is interconnected. jest wzajemnie powiązana. What happens in one country Co się wydarza w jednym kraju will eventually affect other countries. w końcu będzie miało wpływ na inne kraje. If something happens in Canada, Jeśli coś się wydarzy w Kanadzie, it will affect France. będzie miało to wpływ na Francję. If something happens in England, Jeśli coś się wydarzy w Anglii, it will affect Germany. będzie miało wpływ na Niemcy. If something happens in Japan, Jeśli coś się wydarzy w Japonii, it will affect everybody. Będzie to miało wpływ na każdego. And that is one reason I to jest jeden powód, why Amway Japan is growing incredibly. dla którego Amway Japonia rośnie w sposób niesamowity. Thousands and thousands of Japanese citizens are getting into your business. Tysiące i tysiące japońskich obywateli wchodzą w wasz biznes. They recognize Amway Japan as their hope. Oni rozpoznają Amway Japonia jako swoją nadzieję. As a way to be secure financially. Jako sposób na zabezpieczenie się finansowe. The fourth major trend or change. Czwarta wielka zmiana lub trend. Since 1992. Od 1992 roku. Also has to do with Japan. Również ma do czynienia z Japonią. For many years. Przez wiele lat. Property and real estate in Japan has been very expensive. Własność nieruchomości była w Japonii bardzo, e, stała bardzo wysoko, była droga. The most expensive property, the most valuable property in the world has been in Tokyo, Japan. Najbardziej wartościowe własności ziemskie e, na świecie były w Japonii w Tokio. And as of two years ago, that is no longer true. Ale od dwóch lat to już nie jest prawdą. Property value in Tokyo has been dropping and dropping and dropping and dropping. Wartość, wartość nieruchomości w Tokio spada, spada i spada. And Japan is in trouble. I Japonia jest w kłopotach. Remember what I said a moment ago? Pamiętacie co mówiłem moment temu? Jap uh, Amway Japan is growing bigger and bigger. Amway Japonia rośnie coraz to więcej i więcej. Because the people there recognize Ponieważ ludzie tam rozpoznają opportunity. szanse. Opportunity for them. Szanse dla nich. Opportunity from this business. Szanse z tego biznesu. Now there's even more. jest jeszcze więcej. Remember what I said a moment ago. Pamiętacie co mówiłem chwilę The whole world economy is interconnected. Cała światoma, światowa ekonomia jest powiązana wzajemnie. You may sit in your seat today. Możesz siedzieć dzisiaj na swoim krześle. I możesz sobie myśleć jakie to ma znaczenie co się dzieje w Japonii. Or Germany or the United States. Albo w Niemczech albo w Stanach Zjednoczonych. But it does matter. Ale ma to znaczenie. It does matter. To ma znaczenie. And you need a business. I potrzebny ci jest biznes, that will give you security, który da ci zabezpieczenie. No matter what happens to the world economy. Bez względu na to, co się stanie ze światową ekonomią. You need a business strong enough będziesz mieć wystarczająco mocny biznes i wystarczająco wielki biznes, na którym możesz polegać. Here is the next major trend or change. Oto następny wielki trend albo Number zmiana. Five. Numer 5. The fifth one takes place in the United States. Piąty trend ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. I'm very proud of my country. Ja jestem bardzo dumny z mojego kraju. It's been a great example of freedom for years. Jest to wielki przykład na wolność od lat. But we now are having some economic problems of our own. Ale my teraz mamy e, problemy ekonomiczne nasze własne. The fifth major trend. Piąty wielki trend in the United States w Stanach Zjednoczonych is this. To ten. For the last four years, Przez ostatnie 4 lata we have been losing 2,000 jobs every single business day. Tracimy 2000 miejsc pracy każdego roboczego dnia. Every business day, every business day for four years. Każdego roboczego dnia, każdego roboczego dnia od 4 lat. 2000 more people have lost a job. 2000 ludzi więcej traci 2000 pracę. families. 2000 rodzin. 2000 mothers and fathers and children. 2000 więcej ojców i matek have i dzieci. Have lost jobs every day. Straciło pracę codziennie. And it's still happening. I to nadal się odbywa w ten sposób. It is no wonder. Nic dziwnego. That Amway in America is growing and growing and growing. Że Amway Ameryka rośnie, rośnie i rośnie. Because some of our people are feeling insecure. Ponieważ niektórzy z naszych ludzi też się też czują brak zabezpieczenia. They're no longer dependent on a job. Już więcej nie chcą zależeć od pracy zawodowej. Ponieważ możesz stracić pracę. A wtedy gdzie pójdziesz? I jak będziesz żyć? Potrzeba ci czegoś więcej. Potrzeba ci biznesu, którego ty będziesz właścicielem. Który jest twoją własnością. Gdzie ty tworzysz swoją własną wolność. I gdzie żyjesz bez strachu. In the United States, w Stanach Zjednoczonych last year, w zeszłym roku 80 tysięcy nowych dystrybutorów zapisywało się do tego biznesu co miesiąc. 80,000 brand new people e, every month. Co 80 tysięcy zupełnie nowych ludzi co miesiąc. There has been a rush into the business. Był bieg do tego biznesu, w stronę Because jego. people in my country want the same thing you want Dlatego, że ludzie w moim kraju chcą tego samego, czego wy chcecie. Personal freedom and independence. Wolności osobistej i niezależności. The sixth major trend or development. Szósty wielki trend albo rozwinięcie. Since 1992. Od 1992 roku. Also has to do with the United States. Również ma do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi. In my country. W moim kraju. For the last three to four years. Przez ostatnich 3 do 4 lat. Business failures have reached an all-time high. Upadki biznesowe się sięgnęły szczytu ze całej, całej historii. We now have more business failures as a percentage of our total economy than ever before. W tej chwili mamy więcej upadków biznesowych jako procent naszej ekonomii niż kiedykolwiek w historii. Now most of those business failures are not failures of this business. Ale większość tych upadków biznesowych to nie upadki w tym biznesie. There are other businesses. Są inne biznesy. But that means that these people who have failed at one business to znaczy, że ludzie jednak, którzy odnieśli, ponieśli porażkę w jednym are, biznesie, are now looking for a business that will work. Teraz szukają biznesu, który zadziała. And that's another reason. I to jest jeszcze jeden powód. Why 80,000 people a month in the United States last year were signing up in this business. Dlaczego 80 tysięcy ludzi na miesiąc w Stanach Zjednoczonych security, zapisywało się do tego biznesu dla bezpieczeństwa, wolności. A business you own dla własnego biznesu. Americans want that as well. Amerykanie też tego chcą. Number seven. Numer 7. In the United States again. W Stanach Zjednoczonych znowu. Since 1992. Od 1992 roku. Personal income growth has been at a 35-year low. Wzrost osobistego dochodu jest najniższy od 35 lat. Now personal income e, dochód osobisty is the money in your pocket. To pieniądze w twojej kieszeni. It's the actual cash you take home after taxes. To gotówka, którą masz, bierzesz do domu po podatkach. And personal income in the United States I dochód osobisty w Stanach Zjednoczonych has begun to slow down. Zaczął zwalniać. And so people are looking for ways to make money. I ludzie szukają sposobów zarobienia pieniędzy. They want a way to make money where their effort will be rewarded. Oni chcą sposobu zarobienia pieniędzy takiego, kiedy ich wysiłek wysiłki będą nagrodzone. People in my country are looking for a business. Ludzie w moim kraju szukają biznesu. That will create income opportunity. Który stworzy szansę dochodową. Based on your performance. Bazowaną na twoim wysiłku. And tens of thousands every month. I dziesiątki tysięcy co miesiąc. Are finding that this business dowiadują się, że ten biznes jest odpowiedzią na ich nadzieje. Numer 8. The eighth major trend or change Ósma wielka zmiana czy trend, który zmienił świat biznesu, takes place in England in the United Kingdom. Ma miejsce w Anglii, w Zjednoczonym Królestwie. Last year I spoke in five great free enterprises in the United Kingdom. W zeszłym roku przemawiałem na pięciu wielkich spotkaniach wolnego rynku w Anglii. 70,000 people. 70 tysięcy ludzi. Came to our Dexter Yeager meetings. Przyjechało na nasze spotkania Dextera Yeagera. People all over Great Britain are getting into this business. Ludzie w całej Wielkiej Brytanii wchodzą w ten biznes. Remember what I told you in the beginning? beginning? Pamiętacie co wam mówiłem na początku? You are in a world business. Wy jesteście w biznesie światowym. Amway England Amway Anglia is exploding with excitement. eksploduje podekscytowaniem. Now, why do you think that is? Dlaczego sądzicie tak się In to dzieje? 1992, 1993, W 1992-93 after 31 consecutive months of rising unemployment, po 31 miesiącach kolejnych podnoszącego się bezrobocia every major economist in the world każdy wielki ekonomista światowy agreed on one thing. Zgodził się z jedną rzeczą. That England was on the edge że Anglia znajduje się na krawędzi of another great depression. następnej wielkiej depresji. Now remember, the world economy is interconnected. Pamiętajcie, światowa ekonomia jest wzajemnie połączona. If something bad happens in England, jeśli coś złego wydarza się w Anglii, it's going to reach Poland. Sięgnie to Polski. Or the Czech Republic. Albo Republiki Czech. Or this whole region. Albo tego całego rejonu. But destabilization, remember the word? Ale destabilizacja, pamiętacie to słowo? What does that do? Co robi destabilizacja? It creates opportunity. Tworzy szanse. And opportunity is in England as well. I szanse są w Anglii również. You may have a business there someday. Możecie pewnego dnia i tam mieć biznes. You may be like Don and Hannah King operating in Poland. Możecie być jak Don i Hannah King, którzy operują w Polsce. And you may be Polish and operating in England. Wy możecie być Polakami, którzy or działają w Anglii States, albo w Stanach Zjednoczonych albo w innych krajach. Opportunity is everywhere. Szansa jest wszędzie. This is a great time to be alive. To jest świetna pora, aby żyć. And to be building your own business. I aby budować swój własny własny biznes. Here's number nine. Oto numer dziewięć. The ninth major trend or development. Dziewiąty wielki trend albo rozwinięty dla każdego, gdziekolwiek i o każdym czasie. you ought to be exploding with pride because you're in this business. I ty musisz eksplodować z dumy, ponieważ in jesteś w tym biznesie. Years, w 20 lat. Universities. W, w ciągu 20 lat uniwersytety. Will be writing books będą pisać książki about you o was and this business. i o tym biznesie. You are in the business of the future. Jesteście w biznesie przyszłości. Today, dzisiaj. Right now. W tej chwili. Right here. Tutaj. Now I don't want to insult anyone. A teraz nie chcę nikogo obrażać. I don't want to make you angry. Nie chcę was rozzłościć. But I'm going to say this anyway. Ale powiem to tak czy inaczej. Listen carefully. Słuchajcie uważnie. After what you've just heard. Po tym co już żeście usłyszeli. You'd have to be just a little bit crazy musiałbyś, to ever get out of this business. Musiałbyś być choć nawet troszeczkę tylko szalony, aby wyjść kiedykolwiek z tego biznesu. Now, one more thing. I jeszcze jedna rzecz. Just in case. W razie czego you still have any doubt gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości about how big and great your business is, co do tego, jak wielki i wspaniały jest Twój biznes, I want to finish by telling you something personal. Chcę, ci, chcę skończyć aby, e, opowiadając Ci coś bardzo osobistego. Już prawie kończę. And I, want you to hear this. I chcę, abyście to usłyszeli. I want you to know how big this really is. Chcę, abyście usłyszeli, jak to naprawdę jest wielkie. Last year, w zeszłym roku we were leaving on a trip. wyjeżdżaliśmy na w podróż. And the phone rang in our home. I w domu dzwoni telefon. Amy answered. Amy podniosła słuchawkę. The person calling us worked for American Express. Osoba, która do nas dzwoniła, pracuje dla firmy American Express. And she was selling something to us. I chciała nam coś sprzedać. She was in Arizona. Była w Arizonie. We were in Kentucky. Myśmy byli w Kentucky. 2000 miles apart. Dzieliło nas 2000 mil. We didn't know each other. Nie znaliśmy się. And in the middle of the call, w środku rozmowy. The woman working for American Express. Osoba pra kobieta pracująca dla American Express. Said, "Are you Amy Ball?" zadała pytanie, czy ty jesteś Amy, Amy Ball? Yes. Amy powiedziała tak. Are you married to Ron Ball? Czy ty jesteś żoną Rona Ball? Amy said yes. Amy powiedziała tak. And the woman said, is kobieta that powiedziała. The Ron Ball who works with Dexter Yeager? To Ron Ball, który pracuje z Dexterem Yeagerem? And Amy said yes. I Amy powiedziała tak. And the woman said, forget American Express. I'm in the business too. Kobieta powiedziała, zapomnij American Express. Ja też jestem w biznesie. Now there's more. Jeszcze więcej. We were flying to Australia. Lecieliśmy do Australii. And sitting next to me on the airplane na, w samolocie na siedzeniu obok was a man flying to Beijing, China. był mężczyzna lecący do Beijing w He was going to sell computers. Miał zamiar sprzedawać komputery. And he told me how great his computers were. Mówił mi, jak wspaniałe są jego komputery. And then he smiled A potem się uśmiechnął. and he said, But you know, I've got something better than computers. i powiedział, ale wiesz, ja mam coś jeszcze lepszego niż komputery. I have another business. Mam jeszcze jeden biznes. And he started to tell me about about this business. I zaczął mi opowiadać o tym biznesie. And he tried to sponsor me on the plane. I próbował mnie w samolocie zasponsorować. We were in New Zealand. Byliśmy w Nowej Zelandii. I gone to an aquarium. Idę do wielkiego akwarium. Amy and Allison and I then went out for lunch. Potem Amy, Allison i ja poszliśmy na lunch. New Zealand is at the bottom of the world. Nowa Zelandia jest na spodzie świata. Thousands of miles from the United States. Tysiące mil od Stanów Zjednoczonych. And a man at the other table I mężczyzna przy sąsiednim stoliku stood up, wstał, walked over, podszedł do nas and he said, Are you Americans? i powiedział, wy jesteście Amerykanami? We said, yes. A my mówimy he, tak. He said, so am I. On powiedział, ja też. I'm visiting New Zealand. Powiedział, ja odwiedzam Nową Zelandię. And then he said, wait a minute. A potem powiedział, chwileczkę. Were you in Dexter Yeager's Free Enterprise last year? Czy ty byłeś w zeszłym roku na Free And Enterprise yes. Dextera Yeagera? Ja powiedziałem tak. And he said, I'm in the business too. On powiedział, ja też jestem w biznesie. This business is everywhere. Ten biznes jest wszędzie. You don't know how big it really is. Nawet nie wiecie, jak naprawdę you're, jest on wielki. You're in something great. Jesteście w czymś wspaniałym. We were leaving Auckland, New Zealand. Wyjeżdżaliśmy z Auckland w Nowej Zelandii. And a man was driving us to the airport. I wiózł nas na, na lotnisko człowiek. And he said, "Do you want to see the biggest, greatest yacht in all of the Pacific?" Który powiedział, czy chcecie zobaczyć największy, najwspanialszy jacht na całym Pacyfiku? An 8 million dollar yacht. Jacht za 8 milionów dolarów. Fully staffed and fully provisioned pełną załogą, z pełnym zaopatrzeniem. He said the owner just keeps it here ready for whenever he wants it. Właściciel go po prostu tutaj trzyma, żeby był w gotowości. It is the greatest yacht in the Pacific. To jest najwspanialszy jacht na Pacyfiku. He said it is owned by an American businessman. Jego właścicielem jest amerykański biznesmen. Maybe you've heard of him. Może o nim słyszałeś. He's Rich DeVos of Amway Corporation. Nazywa się Rich DeVos z korporacji Amway. Four years ago. Cztery lata temu. Do you see how big this business is? Widzicie, jak wielki jest ten Four biznes? years ago. Cztery lata temu. Remember the Gulf War with Saddam Hussein? Pamiętacie wojnę e, z Saddamem Husseinem w Zatoce Perskiej? The war in that region? Wojnę w tym rejonie świata? An American officer in the army, our army. Amerykański oficer w naszej armii was in Saudi Arabia, był w Arabii Saudyjskiej, in the desert. na pustyni. And he told me this story. I opowiedział mi tą historię. He said I went to the toilet. Powiedział poszedłem do ubikacji. I walked in. Wszedłem. I was in Arabia. Byłem w Arabii. And I looked up on the wall. I patrzę na ścianę. And written on the wall were these words. A na ścianie jest napis. Success. Sukces is the progressive realization to progresywna realizacja of a worthwhile dream. wartościowego marzenia. Dexter Yeager, Dexter in Arabia. w Arabii. One more. Jeszcze jedno. Two years ago, dwa lata temu i had just done four great free enterprises in England. Właśnie skończyłem cztery wielkie święta wolnego rynku w Anglii. Four locations. Czterech lokacji, Each with 12,000 people. Każdy z 12 tysiącami ludzi. Altogether. 50 tysięcy razem. And I had flown back to the United States. Wróciłem z powrotem, przeleciałem do Stanów Zjednoczonych. The next day I flew back to Scotland for another meeting. I następnego dnia przeleciałem z powrotem do Szkocji na następne spotkanie. Finished, when I finished I was flying home. I gdy już skończyłem, znowu wracałem do domu. A week earlier I had been in Manchester, England speaking to 12,000 people. A tydzień wcześniej byłem w Manchester w Anglii przemawiając do 12,000 ludzi. It was early in the morning in the London airport. Był wczesny ranek na londyńskim lotnisku. I was very sleepy. I byłem bardzo śpiący. And I went to eat breakfast. Poszedłem na śniadanie. There were thousands of people. Były tam, były tam tysiące ludzi. I was a stranger. Byłem obcym. In a foreign country. W obcym kraju. and an English couple sat next to me. I obok mnie usiadła para Anglików. And after we ate, I po zjedzeniu śniadania, the, the Englishman ten Anglik said that he was going to America to sell chemicals. Powiedział, że jedzie do Anglii, aby sprzedawać artykuły And he chemiczne. Said, But you know something? Ale powiedział, ale wiesz I co? have another business. Ja mam jeszcze jeden biznes. It's a great business. Jest to świetny biznes. You would love this business. Podobałby ci się ten biznes. He said last week I was in Manchester, England. Powiedział w zeszłym tygodniu byłem w Manchester w Anglii. And there were 12,000 people. I było tam 12 tysięcy ludzi. And I was sitting way up in the top. A ja siedziałem w górnych like rzędach. Like some of you here today. Tak jak niektórzy niektórzy z was dzisiaj. And he said it was wonderful. Było to cudowne. And he said an American couple was introduced. On powiedział, była tam amerykańska para przedstawiona. And his wife was very excited. Jego żona była bardzo podekscytowana. And she jumped everywhere. I skakała po całej scenie. And the man then gave a speech. A potem mężczyzna zrobił and przemówienie. And he said you would like his speech. I powiedział, spodobałoby ci się to, and co he Pulled out his notes. I wyciągnął notatki. And he started to read to me. I zaczął mi czytać. My notes from Moje my notatki z mojego przemówienia. przemówienia. And I said, That's my speech. A ja to moja przemowa. And he said, you were him? A on powiedział, to ty jesteś And nim? I said, yes. A ja powiedziałem, tak. He said, what an amazing business. A on powiedział, co za niesamowity Isn't biznes. that incredible? Czyż here was, jest... here I was in England. Czyż to nie jest niesamowite? Oto jestem w Anglii. In the London airport. Na londyńskim lotnisku. 6:30 in the morning. O 6:30 rano. Thousands of people. Tysiące ludzi. And who do I meet? I kogo ja spotykam? Another Amway distributor under Dexter Yeager. Następnego dystrybutora Amway pod Dexterem Yeagerem. That's what I'm trying to say today. To wam próbuję powiedzieć dzisiaj. You are in a business that is so big. Jesteście w biznesie, który jest tak wielki. It's going to become the biggest business of its kind in the world że stanie się największym biznesem tego rodzaju na świecie. Jesteście biznesem, w biznesie, który już się udowodnił. Whatever you do with your life, Cokolwiek zrobisz ze swoim życiem. Nigdy już więcej nie musisz mieć jakichkolwiek wątpliwości it, na ten it na, is already proven. Na temat tego biznesu, bo on się już udowodnił. the business of the future today. To jest biznes przyszłości już w dniu dzisiejszym. It is the business of the future that will take us where we're going. To jest biznes przyszłości, który nas zabierze tam, gdzie zmierzamy. And it is the business. I to jest biznes. That will make your dreams który sprawi, że Twoje marzenia się spełnią. Nigdy nie wątpijcie w swój Remember biznes. Pamiętacie, co mówiłem parę minut temu? Not to be insulting, aby nikogo nie, tutaj nie obrażać. Ale pamiętajcie, co mówiłem. Now that you know what you know, Teraz, gdy wiecie to, co wiecie, you'd have to be musiałbyś być a little bit crazy trochę szalony, to ever get out of this business. aby kiedykolwiek wyjść z tego biznesu. It is one of the most honored businesses to, to, in the world. To jest biznes, który jest jednym z najbardziej szanowanych na całym you're, świecie. You're not in a cult, Wy nie jesteście w kulcie, sect, albo w sekcie, albo w dziwnej grupie. Jesteście w biznesie, który zmienia sposób, w jaki robi się biznes. You Wy are in the business of the future jesteście w biznesie przyszłości today. dzisiaj. And someday I pewnego dnia the books will be written, będą napisane książki. And they will be written będą napisane about you o was and your business. i o waszym biznesie. Build your dreams Budujcie swoje marzenia and don't ever quit. i nigdy nie rezygnujcie. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję.